Ebe, bon, titulia azkenik ezaiat, matalaz ez balitz zaldiz agertu. Ordian, eh, justoki hoiduk, eh, badakik matalazen denboan, mila seioen eta hoita batin, sibiutarrak altxatu zutean, afen herritarrak altxatu zutean, ofizialik eta laboaiak, altxamentu edo zulevman edo stekatze izan zen, eta ordin papetan agertzen duk, eh, matalaz haitzin eta jo pastoalak eto izan, eta hor barko sen igan dien bezala eta hola. Eta urdin, ene justoki hoiduk, smatalaz espalit zaldiz agertu, be bardin bazuke altxamentia, eta bardin, e, bardin finituko zian, ez, ez bestegir, behar bada. Bena, e, eh, funtsesko nainan jakin, zentako jentik altxatu zian, zentako etzien ados, Eturin uh, eraiten die bazela zora, mena nurk egin zin zora, zentako, nula pakatu zien zora, jentik altxatu ziela zora pakatu behar behitzen bat ez dukala, zeren geho hiutan hoita hama hiu, ha, hiu dolau intzutian pakatzen hasi. Eturin horien honik eta jakiteko, Bi urte zibilinuk arxivak, departamentuko arxivak, girondako arxivak jekuritatzat eta txerkatu. Bizpahi uez ezagune atzamantiat, hoiko internet gune batetan ezaitiatzat, nahitinek jakurten altik, zumaitu iskaze ezaitiatzat. Eta ordian hortik ebai e e, bai, e istiatu holako ist, hoiek e, arxibo hietan atzaman dudanetik, istiatu diat, holako istoia baten muntatzia, nik asmatu urin arxibetako jentik hortutzak, Eta jo hartekuk nik asmatu txatzat, agertu ez amini bat nula bizizien urdin gentik, edo nula papeena bea, nula eh, pentsatzen alden biziziela. Eta nula zion jek ezin ikertu hoi sibe guan eh, estonatu hai horrek e, eh, txakatu itiara pentsatzen hin deja ikerketak edo nula ah, bai. Bo nik librutegi bat itxekidea luzaz eta aminibat, bat e, librik jakurritazat sibe guzet eskaleria tzenak abosik, Etorri nameni bat banuntian halako duida heli bat, hafen enean txobea komprenitzen, matala zen denboa bezala eta zentako altxatu ziren, eta hoi ez, duk txobea esplikatu betiko, betiko baizak, etorri din, egiadek hor atzamantutu dela, egiazki ba, hor argiago duk, zentako bazen zorra, herritarek adibizitzela parte harte, bena bai nublek ziela zorra haigin, eta bomo halako, eta gehu utzi ziela itzina handitze eta hola, hoi argiago komprenitu diat, eta ebai geogaiza harrigarri heli bat hor eh, eh, delako eh, erregia entzoldaduk zitantuk eta hor indueneko zubin, pitipin patapam, gai batez egiten di eta bihamenin e, soldaduak eta sibiotarrak lehertzen die. Baina ez duk bate argi, ez duk ihune agertzen eta ene papean abea, lau ehun hil izan zutian, bon, sumaitik dio ebe rehun, bestek hiu ehun, nik lau ehun papetan atzamaiten jat, lau ehun hil ziela, Bena, ez zutian ehorze, egin ahal izan, erenaidu korpitzak ez zutian errekeperat, erenaidu sohuita nunbait, silo batetan ez lau ehun hilak, Ol urdunko fein, hilkitegi edo edo xarnie lehenetaik eh, sohutan sohitan agitetuk matalazen denboan eta hoi ez duk librietan agertzen, eta nik papeak agertzen txatzat, horren uh, adibidez, holako gaizeli bat uh, agertu txatzat. Atzaman txatzat, eta bon, uh, irranazten txatzat gaizahoik ene, ene leberiko jenter.